I za misiju emisiju govorimo o našem poslaniku Muhammedu alaihi salatu wa salam kako bismo ga što bolje upoznali, kako bismo ga što više voljeli i kako bismo ga što dosljednije slijedili. Govorimo o njegovom ponašanju da saznamo istinitost riječi Allaha subhanahu wa ta'ala wa inneka la ala khuluqin azim. Doista si ti na poslaniku posebnom stepenu morala. Također da shvatimo koliko nam je blagodat Allah dželle dao, podario slanjem svoga poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa wasallame. I zasigurno to je najveća Allahova blagodat za ljudski rod, najveća Allahova blagodat za čovječanstvo slanje Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa wasallam. Allah jalla wa ala naprotiv upotpunio je svoje blagodati sa slanjem svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa wasallame kao što kaže uzvišeni وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I doista mi te nismo poslali osim kao milost svjetovima. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam obhodio se sa svim ljudima na najljepši mogući način. Obhodio se takvim obhođenjem iz kojeg bi popravljao zasigurno situacije koje su se nalazile oko njega. Ma šta se desilo, ma šta se uradilo, ma šta mu se reklo ili tražilo od njega da on kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame uvijek je nastojao da dotičnu situaciju, dotične ljude, ljude koji su bili u njegovoj blizini popravi. Zasigurno njegov moral bio je na posebnom stepenu. Kako se obhodio prema grešnicima, ljudima koji su griješili, ljudima koji su pred njim činili pogreške, radili navaljala djela, loša djela, grijehe, zlo, kako se obhodio Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa wasallam prema toj skupini ljudi, govorimo evo već treću emisiju. Zašto tako mnogo, tako dugo i vjerovatno ćemo govoriti još zato što svi ulazimo u ovu skupinu. Svi griješimo kullu bani Adam hatta wa khayru khata'in in tawabun. Sve jedan čovjek, svaki Ademov sin je grešnik, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju, odnosno oni koji se popravljaju, oni koji ostavljaju greške, koji odluče da više tu grešku neće ponoviti. Kako da odluče, kako da se pokaju, kako da se poprave, treba neko da im ukaže na tu grešku. Međutim, ne na bilo koji način, već dakle na najbolji mogući način, najboljom odgojnom metodom i mjerom da se dotična osoba popravi. Kako ćemo to znati? Iščitavajmo životopis Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame. Kako je on vodio računa i koliko je vodio računa o greškama, pa i samim ljudima koji su učinili te greške. U nekoliko, dakle, proteklih emisija, protekle dvije emisije govorili smo o pojedinim metodama Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u ispravljanju greške, pa smo vidjeli da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam bio pravedan kod ispravljanja grešaka, mako dakle počinio grešku, gledao je poslanik alihi salatu sam da ga ispravi, da ga popravi, bio njemu blizak, drag ili bio dalek od njega, živio pored njega u njegovoj blizini ili živio negdje u pustinji i slično. Naročito je vodio računa kod intelektualnog, dakle nivoa, kod nivoa obrazovanja, koliko je dakle dotična osoba koja počini grešku, koliko je imala znanja, je li bila učena osoba ili je bila neuka, različito se obhodio prema njima, pravio je dakle, dakle razliku i sl. I brojne druge metode s kojima se postepeno iz emisije u emisiju upoznajemo. Pa tako Allahov poslanik alihi salatu wasalam razumijevao je prirodu grešnika, prirodu grešnika osobe koja bi pogriješila. Pa je pravio razliku između grešaka muškaraca i grešaka žena. Između greški muškaraca i greški žena. Kada bi grešku počinio muškarac, to bi drugačije bilo u očima Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, od greške koju bi počinila žena. Jer je rekao Allahov poslanik, alihi salatu oslam, u vjerodostojnim hadisima, kod Buharije da je žena stvorena od najkrivljeg dijela krivog rebra. Da je žena stvorena od krivog rebra i to dakle onog vrha, jeli, najkrivljeg njegovog dijela. Zato je rekao u ovom hadisu i na početku i na kraju hadisa oporučujem vam da se lijepo obhodite prema ženama oporučujem vam lijepo obhođenje prema ženama, jer doista su žene stvorene od najkrivljeg dijela krivog rebra. Pa ako budeš živio na takav način, ostaviš je, ne budeš ispravljao tu njenu krivinu, živjećeš uvijek sa krivom ženom. Sa ženom koja će imati kod sebe grešaka, koja će stalno griješiti, to je naročito u prirodi ženi. Svaki čovjek griješi, bio muškarac ili žena, dakle ljudska osoba griješi, međutim svojstvenije su greške ženama. Zato kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, ako budeš živio na takav način sa ženom, ostaviš je tako krivom, stalno ćeš i živjeti sa takvom ženom koja čini greške. A ukoliko kreneš naglo da je ispraviš, pukniće puknit ta žena, odnosno doći će do razvoda braka. Neće žena moći tako naglo da pravi promjene u svome životu. Zato kaže opet na kraju hadisa Allahov poslanika alihi salatu islam oporučujem vam lijepo obhođenje prema ženama. Pa dakle, iz ovoga hadisa zaključujemo da otklanjati greške kod žena, da zato trebaju posebne metode, da zato treba jeli milostivosti, mnogo više, jeli mnogo više strpljenja i slično. Zatim, Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa wasallame pravio je razliku između greške koja se učini u vjeri, greške po pitanju vjere i greške po pitanju osobe po pitanju čovjeka. Pa Allaho poslanik alihi salatu oslam, ukoliko bi neko učinio nešto nažao prema njemu, ne bi se svetio Allaho poslanik alihi salatu oslam. Ne bi dizao glas, ne bi se ljutio i slično, ne bi se zavađao, svađao, raspravljao, okretao glavu pogotovo, udaljavao se od otičnog i slično. Međutim, ukoliko bi bile prekršene Allahove granice, ukoliko bi se učinila greška po pitanju vjere, tada bi Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam dizao glas, tada bi se crvenio, pa čak bi tada izbjegavao, jeli, kako se spominje u pojedinim kazivanjima, jeli, hadisima da izbjegava određene ashabe zbog njihovog grijeha, njihovog grijeha u vjeri. Dakle, trebamo praviti i na ovakav način razliku. Nažalost, kod nas je potpuno suprotno, gledamo kako se griši, kako se čine greške po pitanju vjere, kako se ljudi udaljavaju od vjere, maltene kako ljudi nemaju ništa od vjere i zbog toga se naše lice ne srdi. Nismo srditi. Dočimo koliko nešto nama kaže i najmanje, najmanju sitnicu, odma dižemo nos, odma se okrećemo, odma prekidamo sve veze. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve veseleme nije bio takav. Nije bio takav. To ne znači, dakle, da treba činiti ljudima nasilje, da treba činiti ljudima nepravdu. Ne, već, dakle, treba voditi računa i o ljudima. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je preči da se ne griješi prema njemu. Allah subhanahu wa ta'ala je preči da se ne griješi prema njemu. Zatim, poslanik sallallahu alihi sallam je pravio razliku između greške onoga koji ustrajava u grešci, koji često čini grešku, dakle i također ukoliko kod sebe nema dobrih dijela i greške onoga koji ponekada učini grešku, a na drugoj strani dakle ima dosta, dosta dobrih dijela. Poznat je po činjenju dobrih dijela. Poslanik sallallahu alihi wasallam je pravio razliku između takvih osoba, dakle onih koje su bile poznate po griješenju, nisu imale dobrih dijela i onih ashaba svojih drugova koji su imali mnogo, mnogo dobrih dijela, pa kada bi nekada počinili grešku, učinili grije prema Allahu subhanahu wa ta'ala ili prema nekome drugom, na poseban način poslanik alihi salatu sam postupao je prema njima. Pa se spomnio u hadisu Ajša radijallahu ta'alanha u kojem se navodi kazivanje, dakle spomnije se kazivanje odlaska na hađ Allahovog poslanika alihi salatu sam i ogromnog broja ashaba, Pa se kaže da je Ebu Bekr radijallahu talan obavljao hađ sa Allahovim poslanikom alihi salacom zajedno i na Ebu Bekrovoj devi je bila poputnina poslanika alihi salacom, obskrba poslanika alihi salacom i njega, Ebu Bekra, je bila je na toj jednoj istoj devi. Ebu Bekr je imao slugu koji je čuvao tu devu. Pa su putovali, putovali, putovali i na jednom mjestu su odlučili da malo odmore, da odsjednu i normalno, jeli, kada se sjedne, odmori, da se malo odmori, tada se nešto i prezaloga, jede se. Međutim, nigdje nije bilo sluge Ebu Bekra, pošto je bilo mnogo naroda, mnogo svijeta koji su željeli da obave hač s poslanikom Alihi Salavcom, da vide poslanika kako obavlja hačske obrede, da preuzmu od njega, da se poduče, mnogo je naroda izašlo. Pa u toj masi nije Ebu Bekra vidio svoga slugu, izgubio se negdje, pa je čekao i čekao i čekao, a već su dakle bili stupili u hađske obrede, obukli su i hrame, pa je čekao. Na kraju se pomolio sluga, došao je sluga, međutim došao je bez deve. Kaže Abu Bekr, gdje je deva? A sva hrana na devi, sva obskrba na devi. Kaže deva, gdje je deva? Kaže, izgubio sam. I kaže, jedna deva, jednu devu čuvao i opet da izgubiš. Pa je stao Ebu Bekr, radi Allahu telan, da tuče svoga slugu, A Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam gledavši taj prizor ispred sebe kaže pogledajte ovog hađije, krenuo na hađ i tuče ljude. Krenuo na hađ i tuče ljude nakon čega je Ebu Bekr radijallahu talan ostavio, ostavio tuču tog svoga sluge. Dakle, Ebu Bekr radijallahu talan poznat kao najbolji ashab Allahovog poslanika alihi salacom, najučeniji, najbogobojazniji, naprotiv, najbolji čovjek nakon vjerovjesnika i poslanika. Kod sebe ima ogromnih dijela, čak se navodi u hadisu kod imama Mus, kod imama Ahmeda u njegovom musnedu i hadis je vjerodosten da kad bi se stavio na jedan tas vage iman vjera Ebu Bekra radijallahu ta'alan, a na drugi tas vage iman vjera svih ljudi nakon njega do sudnjega dana prevagnuo bi tas sa imanom Ebu Bekra radi Allahu talan. Zato na ovakav način Allahov poslanik sallallahu alihi wasallame ispravljao je grešku kod Ebu, Ebu Bekra koji je bio poznat po mnogome, mnogome jeli, velikom dobru. Zatim Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallame ispravljao bi na poseban način greške kod djece. Ne možemo na isti način otklanjati grešku kod odrasle osobe, kod osobe koja je svjesna da je pogriješila ili čak osobe koja namjerno pogriješi i dakle da otklanjamo grešku kod djeteta koji je još malodobno, koji ne zna maltene da razabere šta je dobro, šta nije i slično. Zato poslanik sallallahu alaihi ve selleme govorili smo jeli, kako se obhodio prema djeci. Malte ne spuštao se na njihov nivo jer djeca na takav način te i prihvataju samo ako se spustiš na njihov nivo ponaša se kao jedan od njih. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme ukoliko bi neko dijete pred njim učinilo grešku, na grešku se mora ukazati, nema prešutiti, da se dijete ne bi povelo i sljedeći puta da to čini ili neko drugi, možda i od odrasli, kada čuje da je dijete nešto reklo, da je dijete nešto uradilo, može i ono, dakle, ne smatra da dotično djelo greškom, pa da i ono radi. Ne, na grešku se treba ukazati, mora se reći da to nije u redu, da je to nevaljalo djelo, da ne valja da to se čini, mako bio, pa čak i dijete. Mako bio, malo kome se radilo, pa čak i o djetetu, Međutim, na različit način se odstranjuje greška kod djeteta. Pa Allah, poslanik alihi salatu wasalam, jedne prilike dok se kupao i bio dakle nag do pasa, ušla je djevojčica po imenu Zeineb, djevojčica od njegove supruge Umu Seleme. Allah, poslanik alihi salatu wasalam, nakon pogibje Ebu Seleme, oženio je njegovu ženu nakon što je istekao priček, oženio je ashabiku koja je bila u poznim godinama, koja je imala mnogo djece, oženio je kako bi se brinuo o njoj. Jedno od njene djece bila je i Zeyneb, curica, pa je jedne prilike ušla dok se Allahov poslanik alihi salatu sam kupao, pa je uzeo šaku vode i bacio po licu i rekao, vrati se, trebaš da kucaš, trebaš da pitaš mogu li ući, ne možeš tek tako da uđeš druge prilike Omer, također od umu Seleme Sinčić, sjedio je u krilu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i bila je postavljena sofra pa je Omer nije rekao bismillah, zatim je lijevom rukom hvatao komade hrane ispred jeli, što je bilo na sofri i nije jeo ispred sebe, već je dakle uzimao odakle on htio, odakle mu se sviđalo, najljepši komad koji je bio, pa ga Allahov poslanik alihi salat sam ukorio i kaže, dječačiću, reci bismillah, redi, jedi desnom rukom, nemoj da jedeš lijevom rukom, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe, Jedi ispred sebe, nemoj da jedeš ispred, ispred drugih. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam otklanjao je greške, otklanjao je greške i kod, i kod djece. Također, treba upozoriti na grešku i žene, kao što smo vidjeli, na poseban način, blago. Međutim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam oporučuje muževima žena lijepo obhođenje prema ženama oporučujem vam da se lijepo obhodite prema ženama. Dakle, ove riječi su upućene muževima, suprugu, da se na lijep način obhodi, na milosti, blag način, prilikom ispravljanja, popravljanja svoje supruge. Zato bi najbolje bilo da se muževi podučavaju vjeri, podučavaju propisima, pa da oni popravljaju svoje žene nije u redu da neko drugi popravlja tvoju ženu, da neko drugi ukazuje na grešku tvoje žene, da neko drugi govori o problemima, o greškama, o mahanama tvoje žene. Nije u redu jer se to može pogrešno razumjeti. Može se pogrešno razumjeti da neko zastane sa tvojom ženom i da govori joj kako nije u redu da radi to, to, to, dakle, nije lijep način otklanjanja greške. Zato, dakle, najbolje bi bilo da muževi se podučavaju propisima, da muškarci se poduče propisima, pa kada stupe u brak da znaju kako popravljati i sebe i ženu, da muževi otklanjaju greške u svojim porodicama, a, da, a ne da neko drugi jeli, uh, zaustavi ženu pa da je ispravlja jer se to dakle može može pogrešno pogrešno razumjeti. Međutim dakle na grešku treba ukazati. Greška se mora ispraviti. Greška se mora ispraviti. Pa ukoliko nema muža, ukoliko ne poznaje vjeru, ukoliko ne želi da se poduči vjeri i vjerskim propisima, greške se ne smiju ostavljati. Greške se ne smiju ostavljati jeli da e, zauzmu, da se ukorijene, da se prošire i slično, na njih treba ukazati. Pa bi trebalo onda ukazivati na takve greške ukoliko već neće muževi ili nema muževa, onda u skupini. U skupini ljudi. I dakle trebalo bi to maksimalno činiti na oprezan način da dotična osoba kod koje se ispravljaju greške, dakle narošto žena ne shvati da se ona želi omalovažiti, da se ona želi poniziti. Pa se prenosi da je žena prošla pored Ebu Hureyre radijallahu ta'alan i drugi ashab, Ebu Hureyre radijallahu ta'ala sjedio je sa ashabima, sa svojim prijateljima, drugovima, pa je prošla žena namirisana. Njen miris osjetili su Ebu Hureyre, čuli su, zapahnuo i njen miris. Pa je rekao Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, kuda si to krenula Allahova robinjo? Kuda si to krenula tako namirisana? Pa kaže, vrati se kući i skini taj miris sa sebe. Vrati se i okupaj se. Doista sam čuo Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da koja god žena izađe namirisana na ulicu, da je ona poput bludnice. Vrati se i okupaj se kao što se kupaš od nečistoće, kao što se kupaš od dženabeta. Dakle, nije u redu da takva žena na takav način izlazi među druge ljude, da zavodi druge ljude, da drugi ljudi okreću se za njom i možda upućuju požudne poglede i možda će svašta reći i možda će jeli, svašta naumiti, pomisliti da urade s njom. Zato, dakle, nije u redu na takav način da žena izlazi među muškarce na ulicu. A ako već izađe, trebalo bi gledati u skupini drugih ljudi da neko je od muškaraca upozori na to. Dakle, sa opreznošću, sa milostivosti, je li podučiti je tom propisu, zatražiti od nje da se skloni da se skloni sa ulice, da takva ne hoda među, među muškarcima. Zatim Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame je nastojao otklonuti uzrok greške, a ne posljedicu greške. Liječio bi uzroke, a ne posljedice. Mnogi od nas se zabave uh, rješavanjem, otklanjanjem posljedica greške, a ne dakle uzrokom, pogrešnim shvatanjem, pogrešnim razumijevanjem. Ako se pozabavimo otklanjanjem uzroka greške, onda nakon izvjesnog vremena prestaće se sa greškama, prestaće se sa greškama ako čovjeku ukažemo na razlog, uzrok zbog kojeg je počinio tu grešku, nije ispravno shvatio, nije dobro naučio i slično, onda, dakle, on će se ostaviti greške. Međutim, ako mi budemo samo liječili posljedice grešaka, ono što rezultira, dakle, iz tog njegovog pogrešnog shvatanja ili pogrešno naučenog, onda ćemo stalno imati greške, stalno, i nećemo moći na ispravljati greške kod takve osobe. Zato Allah, poslanik alihi salatu oslam, je nastojao da otkloni, da ukaže na uzrok zbog kojeg se čine greške. Pa nam je dobro poznat slučaj Enes, u hadisu Enesa ibn Malika radijallahu talan kada dolaze trojica ashaba kućama Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i pitaju njegove supruge o ibadetu, o onome što je činio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam unutar svojih kuća. Kakav je to činio ibadet? Pa kada su bili obaviješteni kažu gdje smo mi, a gdje je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam? njemu su oprošteni grijesi, nama nisu, mi moramo više, mi moramo više od poslanika, ali ih i salocom da ibaditimo. Mi moramo bolje i više da ibaditimo. Pa jedan od njih rekao, ja neću nikako spavati. Od večeras ja neću nikako noću spavati i nijednu noć neću spavati. Drugi je rekao, ja neću nikako jesti, postiću svaki dan. I treći je rekao, ja se neću ženiti ja se neću ženiti, ja ću se posvetiti ibadetu. Pa kada je te riječi čuo Allahov poslanika alihi salacom, kada su te vijesti, riječi dospjele do Allahovog poslanika alihi salacom, rekao je šta je ljudima pa govore tako i tako, doista sam ja najbogobojazni i ja najbolje poznajem Allaha subhanahu wa ta'ala. Hoće reći poslanik alihi salacom da ono što činim ja od ibadeta, to je najbolje. Nemojte pretjerivati. Evo vidite dokle vas dovodi pretjerivanje. Jer nemoguće je da čovjek svaki dan posti. Neće biti u mogućnosti. Zato je i zabranjeno postiti svaki dan. Najbolji post jeste da vudov post, da jedan dan postimo, drugi dan ne postimo. Zatim postimo, ne postimo i slično. Nemoguće je da čovjek svaku noć i to cijelu noć od jacije do zore, do sabaha klanja. Nemoguće. Treba i raditi danas umarati se, živjeti od rada svojih ruku i slično. I čovjek ima potrebu za drugim spolom, ima potrebu za ženom, jer Allah dželavala je brak nazvao njegovim dokazom, njegovim ajetom i onim u čemu se čovjek smiruje, u čemu čovjek nalazi smiraj, spokojnost, dakle, sa svojom ženom, u svoju ženu. To su potrebe, potrebe za odmorom, potrebe za jelom, za pićem, potrebe za ženom i slično. Pa kaže poslanik alaihi sallam, doista sam ja najbogobojazni i ja najbolje poznajem Allaha subhanahu wa taala od vas. Zato ja i klanjam i spavam i postim i jedem i ženim se ženama. Pa onaj koji nije zadovoljan s mojim načinom ispoljavanja vjere, onaj koji nije zadovoljan sa sunnetom, mojim sunnetom, mojom praksom, taj nije od mene taj nije od mene, taj nije od mojih sledbenika. Pa poslanik alihi salatu sam dakle ovdje ukazuje na njihovo pogrešno razumijevanje. Nije dakle u redu razumijevati, shvatati, smatrati da treba bolje, više, da se može i bolje i više ibadetiti od Allahovog poslanika alihi salatu sam. Allah ga je poslao, učinio poslanikom da nama pokaže šta činiti od ibadeta, kako, koliko činiti taj ibadet. A da mi smatramo da mi više ibadetimo od Allahovog poslanika alihi salavcom, da smo mi toga potrebni i slično, ne. Dakle, najbolja uputa jeste uputa Muhammeda sallallahu alihi wasallam i on je u svemu svima nama uzor. Laqad kane lekum fi rasuli lahi usvetun hasene. Vi u Allahovom poslaniku imate zasigurno najbolji najbolji uzor. Istog razloga i govorimo o Allahovom poslaniku alejhi salatu sallam da bismo shvatili da u njemu imamo uzor u našem svakodnevnom životu pa čak dakle i kod otklanjanja grešaka naših porodica, ljudi u našoj okolini, u našoj blizini, u našoj sredini kada počine grešku, kako, na koji način otkloniti grešku.